cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stella un Anžela. Kā šodien turpināsim lasīt tiesnešu grāmatas 4. nodaļu. Un jau iepriekš iepazināmies ar tās sākumu – ar galveno, vienu no galvenajām varūnēm Deboru, kas, starp citu, tulkojumā nozīmē bite. Nu, redzējām arī, ka viņa tiešām bija tāda darbīga un cienīta sieviete. Iepazināmies ar to, ka sievietes pravietes tomēr ir rakstos minētas neviena viena un ka viņām tomēr bija diezgan liela nozīme tādā lēmumu pieņemšanā, ko darīt tādos izšķirīgos brīžos. Un vēl varam atcerēties arī pakāpties mazliet atpakaļ, uz iepriekšējo sezonu, laikam tā bija <laughs> iepriekšējā, kad lasījām Esteras grāmatu, ka Dievs dažreiz tā kā pat pasmaida par to ļoti patriarchālo sabiedrību, kur vīrietim ir visa tā milzīgā vara un noteikšana, ka viņš nostājas līdzās un vada vāju sievieti. Ester kļūst pa ķēniņiem un izglābj savu tautu, parāda tiešām um, tajā pasaulē, antīkajā pasaulē pārkāpjot visus tos noteikumus un tradīcijas neredzētu drosmi, uh, Un arī šeit Dievs ir uzticējis ļoti grūtā laikā izradzētajai tautai, kad viņi ir kanānieši jūgā, spriest tiesu un taisnību tautai un, teikt, organizēt aizstāvēšanos, cīņu par savu brīvību, jo vēlreiz iznāk atcerēties, kā tas viss pat ir kāpēc tauta ir tādā stāvoklī, kāpēc tas viss tā notiek, jo dažkārt ir viens otrs izrādījis neapmierinātību, ka mēs gan viena gan otra sākām, ka Dievs vienmēr apžēlojas. Bet Dievs apžēlojās, ja uz viņu sauc. Un Dievs ļauj cilvēkam sauc arī... Un tic viņam. Sauc un tic un arī atmet savus ļaunos darbus, jo Dievs nekad tā neiemet cilvēku nelaimē, nu, kā dažkārt nu, vecāks cilvēks būdams var arī nepamatot sodīt to bērnu un iekaustīt viņu par neko. Ar Dievu tā nenotiek, jo viņš jau ir rakstos brīdinājis, jau esam dažkārt minējušas Levītu grāmatu, kurā 25. 26. vienā no šiem nodaļām ir svētības vārdi un lāsti vārdi. Un gan vienā, gan otrā tur veidojas tāds apgrieztais paralēlisms, ka pie svētības vārdiem kungs runā, ja jūs turēsiet manas tiesas un likumus, jums būs, jums būs raža, jūs tiksat pasargāti no ienaidniekiem, jums būs eh, pēcnācēji, bet ja jūs neturēsiet manas tiesas un likumus, es jūs piemeklēšu. Un tālāk kungs arī pasaka, kā viņš piemeklēs, ka tā varbūt neraža dažādas dabas nelaimes un tā skaitā arī bargas tautas, kas nāk iekarot un pakļaut. Un Tiesneša grāmatas 4. nodaļas sākumā jau arī redzējām, ka uz tik ilgu laiku kanāniešu jūgā Izraēļa nonāca tāpēc, ka darīja to, kas tā kunga acīs ļauns. Un arī to, kad viņu pieskatītājs bija, Ehuds bija nomiris, nebija e, tāds, acīm redzot, bija kāds posms, ka pat neviens viņam īsti neatgādināja katru mīļu brīdi par kunga tiesām un viņa likumu. Cilvēks, kurš piepildīts ar dieva garu un svēto garu, ja, ka viņš var vadīt arī visus cilvēkus. Ja, jā un šajā gadījumā arī uh, soģa Debora piederēja pie šiem cilvēkiem, kaut arī bija sieviete, dievs šai cīņai pret bārēnu kanāniešu ķēniņu Jabīnu. Izredzējis ir sievieti. Un kā tālāk lasot, redzēsim, ka karaspēks arī rīkojas, arī tas vadonis baraks rīkojas – pēc viņas norādījumiem. Un arī šeit mēs varētu uzreiz izlasīt no radīšanas grāmatas, radīšanas stāstu. Un kungs Dievs teica, nav labi būt cilvēkam vienam, es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzi, līdzās. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādas lauka zvērus un visādas debesu putnes un deva tos cilvēkam, lai redzētu, ka viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Tad kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt par cilvēku, un tas iemiga. Tad viņš ņēma vienu viņa ribu un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no rības, ko viņš bija ņēmis, no cilvēka kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta. Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili, un vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Paldies! Tad jau atkal izlasām šo stāstu, jo ir ļoti labi to atkārtot, lai arvien labāk saprastu Arī iepriekšējā reizē teicu, ka tas vārds, kas apzīmē to palīgu, tas nav palīgs, kas kaut ko uh, pienes vienkārši, ka tas ir eh, ezar no vārda azar, tas ir palīgs, kurš glābj no nāves. Un šeit tik tiešām arī Debora ir šis ļoti nozīmīgais palīgs uh, karavadonim Barakam, kurš būtībā ar savu padomu, ar savu gudrību, arī tādu izturētību, jo redzēsim, ka viņa jau iet eh, līdz uz to kaujas vietu. Baraks bez viņas nemaz nekur negrib iet, kad viņš grib, lai viņa ir klātesoša šajā cīņā. Tieši viņa arī pā, eh, ir ar savu klātbūtni veicina šo tautas atbrīvošanu no kanāniešu jūga. Nu, interesanti, ka te ir arī minēts ļoti īsi, nu var saprast, tā kā minēts, ka sieva, tā tad viņa bija arī kāda vīra sieva, un eh, viņam arī bija palīgs, un te vēl ir interesanti par it kā viens vārds, bet arī šo to pasaka. Soļi bija pravieta Debora 1965. gada tulkojumā teikts Lapidotas sieva kā būtu kādam vīram vārdā lapidots sieva. Vēl to tulko, dažos citos tulkojumais arī sieva no lapidotas, it kā tā būtu vieta. Mm -hmm. Bet ir vērts pievērst uzmanību, ko tas vārds nozīmē lapidot tulkojumā gaismeklis. Tātad Debora dod šo dieva vārdu gaismu un arī tā uh, apgaismo viņu pašu un caur Deboras mutīti apgaismo ceļš šiem cīnītājiem par tautas brīvību. Un 119. psalmā, 105. 106. pantā, ja mēs arī to eh, varētu izlasīt, Dieva vārds ir nosaukts par spīdekli pie kājām, spīdekli kājām. Un izdosies arī to atrast. Un šai gadījumā tas varbūt ir vēl tāds papildus norādījums. Nu, redz, tiešām arī atšķīrās, ka Debora nerīkojas savā prātā un pēc savām izjūtām, bet ka tik tiešām tas, ko Dievs runā, ir viņas gaisma, kuru viņa nodod tālāk savai tautai. Un 119. ļoti garais skaistais psalms, mēs varam lasīt. 105. pants. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Jā, un šeit jau eh, tālāk eh, eh, pati Debora nu, iet pie baraka un nosūt, dot viņam tādu ziņu. Tā ir pavēlējis kungs Izraēla dievs, ej, dodies uz Tabora kalnu un ņem sev līdzi desmit tūkstošus vīru no naftālī dēliem un zebulūna dēliem. Pie kišanas traumas es izdošu tev sisru, Jabīna karaspēka var, varspalvelnieku, virspalvelnieku. Viņa kara ratus un viņa lielo pulku. Es nodošu viņu tev. Bet Baraks viņai atbildēja: Ja tu nāksi ar mani, es iešu, bet ja tu nenāksi ar mani, es neiešu. Un šeit redzam, ka tomēr viņam arī Barakam laikam nebija tāda ticība, arī pieredze. Uh, Nu, viņš, Dieva viņš, vārdā viņš, sadzirdēšanā. Jā, jā. jā, viņš sprieda kā vīrietis ar tādu loģiku, ka tur ir milzīgs karaspēks, jo, kā mēs lasījām, Sisaram bija 900 dzels kara rati, viņš paskatās, viņam ir bailes. Un šeit arī Debora nepieciešama kā palīgs. Jā, jā, jā kā ļoti ies... nozīmīgs, svarīgs palīgs. Jā, un palīdzēs uh, Barakam uzvarēt Sisru. Paldies! Jo tieši arī viņa ir tā, ja mēs vēl atskatāmies atpakaļ, ka tieši e, caur viņas muti Dievs pavēl, cik ir jāņem šo karēbju no kādām ciltīm, tieši Debora to pavēstīja un uz kurieni jāiet, ka uz Tabora kalnu jāiet. Un tālāk Bet šeit mēs varētu at, e, mazliet arī atcerēties no evaņģēlija, Mateja evaņģēlija, jā, pa tabora kalnu. Jā, ir vērts atcerēties, ka šis tabora kalns ir ļoti nozīmīgs jā. jaunajā un derībā. jaunajā derībā notika apskaidrošanas tabora kalnā. Un var teikt, ka šeit pie tabora kalna tā ir vieta, kur izšķiras tautas liktenis, kur šīs lietas top skaidra, skaidras, ka lielais pārspēks tiek sakauts. Jā, jo mēs varētu mazliet varbūt izlasīt jā, no Mateja Vangēlē. Pēc sešām di dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos saurup kādā augstā kalnā un viņš tapa pārveidu, pārveidots to priekšā. Viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma, un redzi, tiem parādījies Elija un Mūzes, tie sarunājas ar Jēzu, un Pēteris versās pie Jēzu un sacīja, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis, vienu tev, vienu Mūzu un vienu Elijam, kad viņš vēl runāja, redzi, spoši padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu! Paldies! Tad šeit pa tabūru kalni jau ir runāts skaidrāk Mateja evaņģēlijā kā Dieva atklāšanās vietu, kā kunga godības klātbūtnes vietu. Un tabūru kalnām var teikt arī sūģu grāmatā šī Dieva godība – atklājas, jo Debora saka tādus vārdus, it kā tie būtu tādi, nu, liekas paradoxāli, neticami. Kā tā var vispār runāt? Bet to, eh, tur ir eh, teikts tā, ka es tev pievadīšu, kad kungs runā ar Deboras muti, es viņus nodošu tavā rokā – Nu, kā tik vienkārši varētu notikt tāda liela karaspēka sakāve? Nu, lai jau ir tie desmit tūkstoši vīri, bet nu, tomēr pārspēks ir liels un ka viss tiks nodots baraka rokā. Tas šķiet paradoxāli. Bet redzam, ka Tebora tiešām cēlās un gāja kopā ar Baraku un Kedešu. Un nu, šeit mēs Jā. arī varam atcerēties arī tādu, ka uh, Izraēļa tauta uh, iz, gāja ārā no Ēģiptes, jā, jā. kā Dievs viņu vadīja. Un ko Dievs tajā gadījumā teica? Tad es nocietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies tiem pakaļ. Es uzvarēšu faraonu un viņa karapulku. Tad eģiptieši zinās, ka es esmu kungs, un viņi tā darīja. Paldies! Un ļoti labi, ka tu jau ievedi šajā izceļošanas uh, rakstā, eh, par, kur ir runāts par to, jo mēs ejam jau tālāk, un devītais pants, gan jau iepriekš es minēju, ka Debora tomēr eh, pasaka, ka goda balva nebūs tev, te runa pa baraku, tas kungs nodos izsarkāts sievas rokās. Arī tur atkal ir, ka sieviete faktiski izšķir šīs kaujas galīgo iznākumu. Un kāpēc tas tā ir, drusciņi vēlāk mēs par to runāsim, jo tas izriet no tā laika arī kultūras. Nu, un, kad sākas šī kauja, Sīsara visu savācis kopā, ka kārtīgs paravadonis, viņam ir tāda dzels dūra, 900 dzels ratus un visus ļaudis, kas bija pie viņas. Nu, viņš ir sapulcējis ļoti lielu karspēku. Viņam ir kārtīga kaujas tehnika. Un nu, līdz ar to baraka bailes ir diezgan tādas loģiskas. Bet 14. pantā Debora sacīja barakam celies, jo šī ir tā diena, kad tas kungs ir nodevis sisaru tavā rokā. Vai tad tas kungs nav izgājis tavā labā karot? Tad baraks devās lejā no tābor kalna – un desmit tūkstoši vīru viņam sekoja. Un vēl jā. es gribu arī izlasīt... No šīs no... godības vietas viņš iet lejā. Jā, jā es arī vēlētu tos izlasīt no vēl izceļošanas grāmatas par to, ka ne tikai Baraks e, nebija drošs vadīt visu tautu. Jā, jā tur Mēs bija var... nu viens vien bija ļoti <laughs> nedrošs. vēl varam lasīt arī pa pašu mūzu e, no izceļošanas grāmatas. Bet Mūzes teica kungam – Ak, mans kungs, es neesmu runātais, ne vakar, ne aizvakar, <laughs> ne pēc tam, kad tu esi runājis ar savu kalpu. Es esmu lēns vārdos un neveiklu mēli. Un kungs tam teica, kas cilvēkam devis muti, kas padara mēmu kurlu, redzīgu vai aklu, vai ne es, kungs? Un tagad ej, un es būšu ar tavu muti un norādīšu, ko tev runāt bet tas teica, ak, mans kungs, sūti jau kādu citu, sūti jau. Tad kungs iedegās dusmās pret mūzu un sacīja, vai Levīts Ārons nav tavs brālis? Es zinu, ka viņš ir runātais, tad redzi, tur viņš nāks tev pretī, ieraudzīs tevi un priecāsies savā sirdī, runā ar viņu, liec vārdus viņa mutē un es būšu ar tavu brāli muti un ar viņa muti un mācīšu, ko jums darīt. Paldies! Šeit arī redzam, ka Mūzus rēķinās ar savām tām dabiskajām spējām. Un no vienas puses tā ir arī tāda ļoti jauka īpašība. Viņš bija paškritisks, viņš apt, aptvēra to, ka viņam ar runāšanu iet nevisai. Bet te pašā laikā viņš neaptvēra, ka šis dieva aicinājums ir tāds, kas dos arī to runas dāvanu un visu nepieciešamo. Mūzus gadījumā dievs to atrisināja, aicinot arī Mūzus brāli, tāpat kā tiesnešu grāmatā šo baraka iespējamo nedrošību, tieši tur tas tā nav minēts, bet tas jau parādās viņa vārdos, ka viņš aicina Deboru nākt ar viņu, un pie tam ļoti ietiepīgi, ja tu nenāksi, tad es neiešu, tā kā tāds mazs bērns pie mātes turās, jo viņš jūt, ka Deborā ir šis dievu gars. Un, kad šie, šie karavīri nonāk no tābora kalna un sākas e, kauja, tur atkal varam atrast – šīs paralēles ar izceļošanu, ka notikumi risinās pretēji parastai, pierastai militārai stratēģijai. Baraks devās lejā no tābora kalna un desmit tūkstoši vīru viņam sekoja. Un tālāk no 15. panta jau cīnās tas kungs. Un tas kungs radīja Sisers ratu vadītājos – un visā viņa karaspēkā ar baraku straujo triecienu tādu apjukumu, ka Sisera nolēca no saviem ratiem un bēga kājām. Baraks vajāja gan ratus, gan karaspēku līdz Harašet Goģimai, tā ka viss Sisera karaspēks krita no zobena asmens un neviens pats nepalika pāri. Un te varam atcerēties pa kunga iejaukšanu – iejaukšanos izceļošanas procesā, izceļošanas grāmatā, 14. nodaļā, 25. pantā mēs varam lasīt par kaut ko um, pat līdzīgu. Kad eģiptieši dzenas pakaļ tautai, kur izceļo un viņus vajā, tad varam lasīt – Izceļošanas grāmata, 14. nodaļa, 25. pants. Un viņš kavēja riteņu griešanos, tā ka tie tikai ar grūtībām tika uz priekšu. Tad eģiptieši sacīja, labāk bēgsi no izrēliešiem, jo tas kungs karo par viņiem pret Eģipti. Tātad tur arī notika tāda pārdabiska dieva klātbūtne, viņa iejaukšanās, kāds pat pārsniedza visus pierastos mehānikas likums. Nu, ja ritenis ir labi sakārtots, viņam jāgriežās, bet tur izrādās, ka viņš griezās ar ļoti tādām lielām grūtībām, un eģiptieši sāk atpalikt, un viņi saprata, ka pats kungs cīnās par izrēlišiem. Arī šeit mēs varētu izlasīt no Mateja evaņģēlē, vēl pa Jēzus staigā pa jūras virsu. Ap ceturtās nakts sardzes laiku – Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsmu staigādams. Mācekļi redzēdami viņu pa jūras virsmu staigājam, izbijušies sauca. Tas ir spoks un kliedzu no bailēm, bet Jēzus tūlīt tos uzrunāja. Esiet droši, es tas esmu, nebīsties! Tad Pēteris viņam sacīja: Kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsmu. Viņš sacīja, nāc, un Pēteris izkāpa no laivas un iedams pa ūdens virsu gāja pie Jēzus, bet vētru redzēdams viņš nobijās un sāka grimt, un viņš sauca, kungs, glāb mani! Tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja, mastīcīgais, kādēļ tu šaubījies? Paldies! Un šis evaņģēlīja fragments parāda Dievu, kurš atklājies Jēzu Kristu, kā arī visas radītās pasaules kungu, kā arī tie fizikas likumi, kurus mēs jau no skolas gadiem ļoti labi zinām, tomēr pakļaujas Dievu. Un arī tās pašas militārās zinātnes, lai cik viņas būtu gudras un lai kā Sisera paļāvās uz savu milzīgo pārspēku, viņš tomēr tika sakauts un tas, ka viņš bēga kājām, ka karavadonis eh, bēg no nu, kājām izlēc no ratiem, tas jau ir tāds reāla uh, sakāves parādīšana. Nu, arī interesanti tas, ka, kad desmit tūkstoši gāja no tabora kalna, jā, ja, jā. Tas, vi, tas viss bija zaļš, un tad nevarēja arī saprast, cik cilvēki iet, vai cik, kad, nu, cik stratē, daudz. Stratēģiski laba jā. vieta, tātad kungs izredzēja Nolaidās. arī stratēģiski labu vietu, kā cīnīties. Un eh, šāda viņa klātbūtne cīņās jau arī pat 20. gadsimtā ir pieredzēta. Jo, ja mēs atcerēsimies Latvijas brīvības cīņas, kādās, uh, kuru piemiņai svinam Lāčplēšu dienu, arī tur šī jaundzimusī Latvijas armija bija proporcija viens latviešu karavīrs pret pieciem ļoti labi apmācītiem un bruņotiem barmantu karavīriem. Tomēr uzvarēja tad Dievs bija klāt šajā valsts izcīnīšanā, tāpat kā tiesnešu grāmatā redzam, ka Dievs ir klātesošs šeit tautas atbrīvošanā no kanāniešu ķēniņa. Un nos, nodaļas noslēgumā mēs varam lasīt pa sisaras gaužām tādu nesmuko galu, jo tā laika kultūrās tāda galīgā sakāve bija, ja tika nogalināts karavadons vai valdnieks. Nu, Sisera kājām bēg, un viņš bēg pie kenieša Heberas sievas Jāēlas, jo starp abiem šiem namiem ir pastāvējušas draudzīgas attiecības starp Jabīna, Hacora ķēniņa namu un kenieša Hebera namu. Šis Hebers kā ir bijis – tā Midiāna priestera, no Midiāna priestera Jetrus, kas bija mūzu sievas tēvs pēcnācējiem, un savu telti, savu vietu tur ierīkojas tā atstat no pārējiem. Nu, dažādās tradīcijās ir atšķirīga tā pieeja Talmudā, arī dažādos midrašos vai starp jāēli. Un Siseru ir bijis kaut kas tur tā, tāds intims vai nē, pēc vienas Eh, tradīcijas Talmudā, kad viņa tomēr Sisaru bijis tuvās attiecībās vienkārši, lai viņu nogurdinātu un varētu viņu vieglāk eh, nu, nogalināt, un tad tas viņai kā grēks nav bijis pieskaitīts. Lai kā nu tur bija, Cisars pie viņas meklē šo patvērumu un prasa nodzerties, es esmu izslāpis, viņa attaisīja ādes trauku ar pienu un deva viņam dzert, un tad viņa atkal apsedza. Un nu, tā tad viņš ir pārguris un nolicies atpūsties, un Jāēla izmanto šo brīdi un vienkārši viņu nogalina, izdzenot telts mietiņu caur viņa deniņiem. Tā, ka tas iedūrās zemē, un tā viņš nomira. Nu, arī šeit varētu izlasīt, ka Dāvids cīnījās ar filistieti. Uh, Filistietis staigāja šurp turpu un pienāca tuvu Dāvidam, bet viņa vairoga nesēs gāja tam pa priekšu. Filistietis paskatījās, ieraudzīja Dāvidu un not, noniecināja viņu, jo tas bija tikai glīts, sartvaidzis zēns. Filistietis teica Dāvidam, vai es suns, ka tu nāc pret mani ar nūju? Un filistietis lādēja Dāvidu pie saviem dieviem. Paldies! Arī nu, šeit filistietis eh, bija liels un varants, ļoti labi bruņots un tika uzveikts ar ļoti vienkāršu līdzekli, jo tā eh, Dāvids cīnījās ar lingu un tas akmens trāpīja, kad teikt, dzīvībai svarīgā vietā un nonāvēja šo vīru. Un nu, arī šeit, acīm redzot, starp sisers, ja mēs pat um, skatāmies vienkārši cilvēciski, Un nu, Sisaram acīm redzot ar šo keniešu Hebernam bija labas attiecības, jo, nu, acīm redzot, Hebers bija izvēlējies kaut kā tomēr censties tīri labi izdzīvot un būt labās attiecībās ar ķēniņu jabīnu, tad Sisar tomēr arī uzticējās. Bet krita no sievietes rokas ar ļoti vienkāršā veidā. Un, un nu, telts mietiņš, tas ir teltis, Izraēļa dzīvoja teltīs, tas ir tā... Visiem tā, vienši bija <laughs> Jā, tie mietiņi bija, un iespējams, ka tam pat ir kāda lielāka tāda nozīme, ka tagad viņi ceļ savas teltis virs šiem kanāniešiem jau pakļauj viņus sev. Un arī nebija nekādi citi ieroči, redzi, ka viņa ar tādu mietiņu, ja, tika galā ar Nu, tur, ir tas, jā. tur ir tas miega un pārsteiguma moments, viņš nepaspēja pat pamosties. Un vēl arī varētu šeit uh, salīdzināt ar lasījumu, kur Jēzus un satiekāts Jēzus un Samarieti, ja? Uh, Tur bija iekabaka, bija ap sesto stundu, kad Jēzus pa ceļa, nu, e, no ceļa noguris apsēdās turpat pjākas. Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dot man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja, kā tu jūdz būdams lūdz dzert man samarietei? jo jūde ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja un viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Paldies! Da kābos tekstos ir gan tiesneša grāmatā, gan tur runa, ka kāds lūdz dzert – kādam citam, kas ir it kā no nu, naidīgas tādas tautas. Nu, bet tikai tas nolūks un iznākums ir pilnīgi cits. Jēzus vēlas dot šo dzīvo ūdeni, Sisera grib paslēpties un noslēpt šo savu sakāvi. Un, ja samarīti tomēr saņem šo dzīvo ūdeni, ja mēs lasām tālāk šos notikumus evaņģēlijā, tad šeit – kanānietis ir beigts un nāk baraks, kas Isar bija vajājis, jo, nu, ienaidnieki kā rabadoni ir labi, ja saņem ciet. Un ķēla izgāja viņam pretī un sacīja, nāc, es tev parādīšu to vīru, ko tu meklē. Un kad viņš pie tās iegāja, redzi, Sisargulāja beigts, un telts mietiņš bija iedurciņu deļniņos. Tā Dievs tanī dienā pazemoja Jabīnu kanānu ķēniņu Izraela bērnu priekšā. Un Izraela bērnu roka kļuva jo dienas, jo smagāka par Jabīnu kanānu ķēniņu, līdz kamēr viņi to pilnīgi iznīcināja. Tad kā mainās šī teikt varas e, struktūra, kā vara pāriet pie Izraēļa bērniem. Un Eh, ir šie vārdi, ka Dievs pazemoja, ne, un nav teikts, ka vai Jāela pazemoja, vai Baraks pazemoja, bet, ka Dievs tanī dienā pazemoja Jabīnu. Tieši ar šo sakāvi un viņa, nocīm redzot, paša galvenā armijas komandiera ļoti necilo nāvi. Nu, kā mēs redzam, ka Dievs var izmantot pat tādus pavisam neiedomājumus ieročus un apstākļus, lai dotu atpestīšanu tiem, kas uz viņu sauc. Un no pār, pār, pirmās Pāvila vēstules korintiešiem varam lasīt, bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro, un kas pasaulēs neievērots, un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas. Paldies! Lai nekas Jā. miesīgs nedižotos Dieva priekšā. Jo šis karavadons dižojās gan savas tautas, gan Dieva priekšā, un Dievs izredzēja šo sievieti, uz kuru varbūt tautas brāļi pat skatījās ar tādu kā nicinājumu. Kur ka, vieni tur dzīvoja kaut kur. Jā, kur kaut Tūksnesi. kur viņi dzīvo, nos draudzējās ar kanāniešu ķēniņu, bet Dievs viņu izredzēja, lai sakautu šo kara spēku līdz galam. Nākamajā reizē jau mēs lasīsim Deboras dziesmu, bet šodien paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.